Tunaendelea na darsa katika kitabu Ulughul Amani bi sharhi aqidat ibn Abi Zaid al-Qirawani rahimahullah. Babu fadli Allah ta'ala ala ibadihi al-mu'minin. <clears throat> Mlango unaoeleza fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake waumini qala rahimahullahu ta'ala anasema Allah mrehemu al-Imam ibn, ibn Abi Zaid al-Qayrawani wa anna Allah subhanahu ضاعف لعباده المؤمنين na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala amewaongezea waja wake waumini alhasanat mambo mema mja akifanya jema Allah subhanahu wa ta'ala jaala alhasanata bi'ashri amthaliha anajalia jema mfano uh, mara kumi mfano wake wasafaha lahum bitaubati an kabairi sayiat, na Allah subhanahu wa ta'ala anawasafishia kwa kutubia kwao yale makosa yao makubwa, anawasafishia kwa kutubia kwao yale madhambi yao makubwa وغفر لهم الصغائر na na wasamehe madhambi yao maku, madogo bistinabil kabair kwa sababu ya kujitenga mbali na madhambi yao makubwa wajaala man lam yatub min alkabair na akajalia yule ambaye hakutubia kutokana na dhambi kubwa sairan ila mashiatihi, ni mwenye kuelekea ni mwenye kwenda kwenye matakwa ya Allah, bimaana atakwenda kutokana na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah akimsamehe atakuwa amesameheka, na Allah akitaka kumwadhibu atamwadhibu. Haithu qal, pale aliposema inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi hakika ya allah hamsamehi yule ambaye anayemshirikisha wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha na anasamehe dhambi nyinginezo kwa yule anayemtaka wa man yushrik billah na yeyote atakayemshirikisha allah faqad iftara isman azima huyo atakuwa amezua madhambi makubwa <clears throat> hii ni itikadi ya ahlusunna waljamaa aliyeikarir alimam ibn abi zaidi alkhirawani rahimahullah taala katika risala yake aliyoita kwa jina la aqidatu ibn abi zaidi alkhirawani na alimam Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah katika kuyasherehesha maneno haya anasema arada almusannifu an yubayyana ma fa'alahu Allah liibadihi almu'minin mtunzi Allah amrehemu alikusudia na alitaka kubainisha yale ambayo Allah aliyoyafanya kwa waja wake waumini Allah amefanya nini kwa waja wake waumini min mudhaafati alhasanati katika kuongeza mambo mema haithu jaala alhasanata biashri amthaliha pale Allah alipofanya jema moja kuwa sawa na mema kumi mfano wake yani mtu akifanya moja analipwa mara kumi mfano wa lile moja ila 700 dhifin mpaka zaidi ya mara mia saba ziada mara mia saba ila dhaafin kathira mpaka ziada nyingi zaidi ya mia saba ama sayia ama dhambi na jambo baya fahiya bimithliha Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kwamba mtu yeyote atakayefanya jambo baya moja atalipwa mfano wake wahida tena mfano wake lile moja au yaafu au anasamehe waman hamma bihasanatin walam ya'malha na yule aliyetaka na kukusudia kufanya jambo baya jambo zuri akawa hakulifanya kutibat lahu hasanatan ataandikiwa jema moja waman hamma bisayiatin walam yamalha na yule aliyetaka kufanya jambo baya akawa akufanya lam tuktabu alayhi shay'an hatoandikiwa chochote katika dhambi wa hadha min rahmatillahi biibadihi na hii ni katika rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwahurumia waja wake hapa Sheikh anaashiria kama muhaqiq wa risala hii alivyoeleza yushiru Sheikh rahimahullah ila alhadithi alladhi akhrajahu Muslim Sheikh anaashiria hadithi ambayo ameitoa al-Imam Muslim hadithi ya 128 عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال kutoka kwa abi huraira Allah amuiradhi kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam anasema idha hamma abdi bihasanatin walam ya'malha mja wangu akitaka kufanya jambo jema kisha asilifanye katabtuha lahu hasana nitaandika hilo jema kwake yeye nitaandika lile tendo kwake yeye jema moja kwa sababu alikusudia kulifanya kisha hakulifanya fa inaamilaha katabtuha ashru hasanat ila 700 dhifin nitamwandikia mema kumi mpaka ziada ya mia saba mema mia saba wa idha hamma bisayiatin walam yamalha lam aktubha alayhi na kika akikusudia kufanya jambo baya na asilifanye sintomwandikia dhambi yoyote juu yake fa ina amilaha katabtuha sayyi'ah wahida na akifanya basi nitamwandikia baya moja hii ni hadithi sahihi ambayo imepatikana ndani ya sahihi muslim وجعل الاتيان بالفرائض مع اجتناب الكبائر مكفرا للصغائر wajala litiana bil faraidhi na Allah akajalia kule kuyaendea mambo ya faradhi maashtinabil kabair pamoja na kujitenga mbali na madhambi makubwa mukaffiran lisaghair ni katika mambo yanayofuta madhambi madogo kwamba mtu akifanya jambo la faradhi kama vile kusali sala ya faradhi sala ya dhuhuri ukiisali sawa sawa basi Allah subhanahu wa ta'ala anakufutia dhambi ndogo wazi وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم na kwa hakika alisema mtume alayhi salatu wassalam araitum law anna bibabi ahadikum naharan hivi mna mnaonaje lau kama mlangoni mwa mmoja wenu kungekuwepo mto yaftasilu minhu kulla yaumin khamsa marati mtu anakoga kila siku kwenye mto huo mara tano ayabqa min daranihi shay'un hivi kutabakia kwenye uchafu wake ndani ya mwili wake chochote qalu la yabqa min daranihi shay hakutobakia katika uchafu uliopo mwilini mwake chochote qala fa inna mathala dhalik hakika mfano wa jambo hilo kamathali salawati alkhamsi ni kama mfano wa sala tano yukaffiru Allahu bihinna alkhataya Allah subhanahu wa ta'ala anafuta kwa, kwa sala hizo tano madhambi madogo madogo Yaani khataa hapa ni madhambi madogo madogo Kama ukiwa unakamilisha sala zako tano yale madhambi uliyofanya bila kukusudia madhambi madogo madogo ukaangalia neema ya mtu kaitamani bila kukusudia ukawa umeapa bila kuta, bila kuweka taakid kisha ukafanya kinyume na kiapo chako kadhalika madhambi yale ya kusema masha Allah baada ya kusema masha Allah Ah, thumma shaa fulani kasema shaa Allah wa fulani katika hayo ambayo yameelezewa katika dalili kwamba ni katika madhambi madogo wazi kisha ukisali sala tano utasamehewa madhambi hayo ambazo ni shirki ndogo mashaallah shaa fulani shirki ndogo na shirki ndogo ni katika kabira ni kabairi dhunub wazi kibisheni hapa lakin man amila kabirata min mujibati dukhuli nnar yeyote atakayefanya dhambi kubwa katika yale madhambi yanayowajibisha mtu huyo kuingia motoni fasataraha Allahu alayhi kisha Allah akamsitiri fa amruhu ila Allah basi jambo lake litarejea kwa Allah inshaa afaan wa inshaa adhabahu Allah akitaka atamsamehe na Allah akitaka atamwadhibu amma in iqtarafa haddan wa uqima alayhi fa innal hadda yakunu kaffaratan lahu ama akifanya kosa lililokuwa lina adhabu ya haddi kisha akasimamishiwa ile adhabu ya haddi na adhabu ya haddi ni zile adhabu alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala kama vile kupigwa mawe kwa mzinifu kupigwa fimbo mia moja kadhalika kwa mzinifu ambaye hajawa kuolewa themanini kwa mtu aliyemsingizia muhsan au muhsana arobaini kwa mtu aliyekunywa pombe na mfano wake Hizi ni hududi katika zile hadi alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala, fa innal hadda yakunu kafaratan lahu, au zile alizozitekeleza Mtume alayhi salatu wassalam, hakika mtu huyu dhambi ile aliyefanywa hadi inakuwa ni kafara ya dhambi ile, yani hadi inakuwa ni kafara ya dhambi ile. أخرج مسلم من حديث عبادة بن صامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الإمام مسلم ametoa hadithi hadithi hii aliyopokelewa na Ubada ibn Samit anasema tulikuwa pamoja na Mtume alayhi salatu wasalam kwenye kikao fulani fakala akasema tubayuni ala alla tushriku billahi shay'a nyinyi mnanibaye kama mtanibaye basi niba, nipeni baya katika uh, jambo la kuto kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wala taznu wala tasriqu wala taktulu na wala msizini wala msiibe na wala msiue an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq nafsi ambayo Allah ameharamisha kuiua isiyokuwa kwa haki faman wafa minkum fajruhu ala Allah yeyote atakayetekeleza miongoni mwenu basi ujira wake ataukuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa man asaba shay'an min dhalika na yote atakayepata na jambo hilo fauqiba bihi akaadhibiwa kwa moja katika hayo zina au kuua au kadha au kuiba fa huwa kafaratun lahu basi adhabu hiyo itakuwa ndio kafara ya dhambi yake wa man asaba shay'an min dhalik fasatarahu Allahu alayhi na yeyote ambaye atakayepatwa na dhambi hiyo kisha Allah akamsitiri fa amruhu ila Allah jambo lake litategemewa kwa litategemezwa kwa Allah insha afa anhu wa insha adhaba na akitaka atamsamehe akitaka ata atamwadhibu wa amma man mata wa huwa yushriku billah ama yule atakayekufa akiwa anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala fala budda an yakuna min ahli nar lazima awe miongoni mwa watu wa motoni maana atakayekufa bila kutubia aliyakuwa alikuwa ni mshirikina huyo ataingia motoni na ataishi humo milele hii ndio itikadi ya ahli sunna wal jamaa فالمشرك شركا أكبر محرم عليه دخول الجنة shirikina shirki kubwa ni haramu kwake yeye kuingia peponi wa muhattamun alaihi dukhula nar na ni lazima juu yake kuingia ah motoni kama qala subhanahu wa ta'ala ala lisani Isa alayhi salam kama alivyosema Allah kwenye ulimi wa Isa alayhi salam katika suratul maida aya sabina mbili laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryama kwa hakika wamekufuru wale ambao waliosema hakika masihi Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni Masihi ibn Maryam. وقال المسيح na Masihi alisema ya bani Israil ewe enyi wana wa Israil ubudu llaha mwabuduni Allah rabbi wa rabbakum ambaye ni Mola wangu na Mola wenu, innahu man yushrik billah, hakika yoyote atakayemshirikisha Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala atamuharamishia yeye kuto kuingia peponi yani Allah atamharamishia pepo wa mawahu nar na mafikio yake yatakuwa ni motoni wa mali dhalimina min ansar na madhalim hawana wa kuwanusuru na madhalim hawana wa kuwanusuru Allahumma sallim Allahumma sallim وكما قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من من الخاسرين yeyote atakayetaka dini isiyokuwa ya Uislamu hatokubaliwa na dini hiyo na siku ya kiyama atakuwa ni miongoni mwa wenye hasara na akasema Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima واضح نكتفي بهذا الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم